eta jakasle eta zuzendaien iritzia bilioondotik ikasle heli baten ganat jungitin, behaz, ebe azken urtean edo terminalian den leire, kazamazu guekilen behitugu, egun hon? Egun hon. Bon, ebeaz, entzunen Blanker ministroak zer errandin, azkenin behaz, ebaloaket edo kontrol jarraikian trenkatuk date basua, bo ikusiko hiugarren hiu hileko hunentako nula iganen den, baina hietako, hoi, delibe hoi, baikor ikusten duen, ala nula? Uh, enetako bar euh, badu, korokorki uh, espeitutik hasturte oso txarra egin. Uh, geo prefosta ikasle bako txaintako uh, eh, egoera desberdinki ganen dela. Pena ikusik uh, azken kurtso hoik ez dutugula uken eh, behar bada atera bide hunazela. Mm -hmm eta agian bo, erdiz kalauetan bena e, basua euskaraz galt egiten baita, bo ez da etxit basua bena hoi pu azterketak puziek e, urtien kurtsin euskazu Bai, hoi duk, <laughs> azkenin uh, molde bat ez ukenik, <laughs> ez uh, e, ahuntu jatuzkun, bena ara, uh, basua egeiten ahaldak uh, euskazu kentutia. Ha, ah, behaz, erdi garaipen badire bazik. Bai. Eta hatik, oai badin uh, hiu astea eskola kanpotik, hotx etxetik eh, ikasten, eta mm -hmm. eta izan behar zide ebain ikuste. E, eh, gaitz dea? Uh, gaitz duk uh, hein batetan, jat, dependitzen dila ebai uh, bako txain funtziona mentiaina bea, bena um, egia duk behar dugula junt uh, guk Nola ezan. Bakarrik aitu azkenin, jakaslei gabe kurtsuki gorrik tutuk eta guk behar diagu gue ahalekin entilegatu ala aspektu hoi eta hain bat uh, gogor dena geho badiagu lan gutiago jale ez duk behar lan sama ez, bena egia duk gugi hau haitze kohodinaga eta gela, gela kontekstiaga behain bat gaitzi zaiten ahaldela. Eta nula izi debeaz hor, haipatun ariketak eta biltzen tutziela, bena ez dakitzen hartin alkar laguntzen WhatsApp edo hau eta hua Bai, hoi duk, beguek hajin beden uh, eh, sortutuk eh, WhatsApp taldik uh, eh, jak haslekin, bo ordin talde bat gaika, huts uskan bat, istoian beste bat, eta ordin uh, komunikatzen ahalgutuk uh, jak haslekin, bideoko zumbaite bai uh, antolatuk tutiagu, uh, ala, arazuak jenin eh, uh, eh, galtuen aipatzeko, bena oso guti azpe, azkenin ezpeita betxiai, ja, informatika ekin den ezpeita betxuntza ez, uh, bena, bena ala, esatzen jagi WhatsApp talden bidez, edo chat bidez eba Google kuntiekin, Gmail bidez, eta hoi gusiekin haitzin ajuiten egia du uh, internet uh, eh, egoera oso baina <laughs> bide huna dela. Eta sen ditzen duen behaz eh, lehen astetik hunat eh, badera hobekuntza bat izan eh, jakasle baina zien partetik ebai geota aizagoa aizidela edo hortaztu zidela? Eni euh, uh, zitak, ja kaslik ebai hobeki uzatutuk, uh, lan igorten, uh, egun zunbait finkatuk, uh, abertitzen gititzi ez egun eta nigo den, ze egun egin behar den, hatxakien ezian uh, ahun finkatuk, huk ebai ahun galdu behitzen. Eta, ala, hastik uh, zuiten dela, atzamaiten jat hale uh, uh, gaisa hein du gula Eta azkenin, hor, e, denboa eserra baituku, zer espeo duen, hola jarrakitzia luzaz, araz lehen <laughs> bai lehen eh, lise utzultzia? itzultzia? Uh, Dependitzen dik zertak, usipozatzen jat, <laughs> bena ez, liseua geho jale mentsiak nizan kurtsuentako, bena jententako, ebai geho hatxakin bazian basuain uh, stres hoi, ez behik intin behar kurtsuk azterketen egaiteko, hor azkenin ez txukek bate behar gaiza, bena bon, liseo girua, uskal girua, ebai azkenin ez behikia habo uh, bezain beste uskal giro hortan, uh, enik familian uh, frantzisez hai behikia, egia duk alde hartatik ebai uh, uskal niabilpen aintako, Ehm, behoge bai dela krisi delako bat ustez. Ebe esker eta koazeun horren? Bai, ebe eskerrik hanitzi zanuntza.